auscultu cae ripetu. Porzio tridec quin. Post quar varmai tagoi, glazio degelis. Sed vintro revenis, cun frosto extrema. Pon chance rapide la varmo revenis. Dum tiui monatoi ni heitas la domoin. La costoi por heit energio varias. Gi costas plei multe dum tiu monato. Ciu tiu investo ne estas tro risca. Per ciui rimedoi vi volas attingi, baldauan approbon de via proiecto. Dum ciom da horoi en tiu semaino, funkcios la servo por viaj clientoi. Gis kiu momento vi credis persone che tiu attacco maltrafos la celon? Pro kiu motivo vi faras cition? Ni faras cition pro pura plesuro. Post kiom da provoi vi trovis la solvon? ni devis ripeti la provoin dec foie. Cun ciom da mono vi povos calculi? Ni povos calculi cun multe da mono. La texto enhavas tre ticlan demandon. Ciu iu citie comprenas la temon? Leganto esprimas tre acran criticon. Ciu nia propono valoras pripenson? Dum longa consido la parto prenanto perfecte prescribis la situazion. Liscias malmulte pri biologio, sed credas che bestoi cae plantoi egalas. La lauta musico tre genas spectantoin. La conversazioi ne estas audeblai. Li devus el shalti la laut parolilon. La cap auscultiloe funccias tre bone. Cai ili ne genas naibaroin en traino. En trainoi pro tio nun regas silento. Au cun veturantoi parolas mallaute. Li trompis nai baroin cae familianoin, sed ili tre baldau malcovris la trompon. Li devas repagi la sumon stelitan si estas tre saggia, alloga virino, cae professorino en faca lerneio. Si gvidas renoman esplor instituton, cae gainis premioin pro plurai el trovoi. Si estas edzino de eminentulo, si juas attenton, cae estas shatata, li estas conata ocul curacisto, cae helpas al homoi en centra Africo. Si ex edzinigis post multae quereloi, sed vivas nun sola en granda logeio. Si certe besonus alian partnerom, sed sciai esperoi ne estas tre grandai. Mi volas veturi al Franza congresso. portie presenti citiu in exerzoin. La Franza congresso o caso sprint en urbo c'è maro con granda haveno por exterlandanoi gi estas alloga, char estas sen paga publica trafico. En tiu congresso ocasos prelegoi de esperantistoi cun alta renomo. Do antau videble gi estos successa, Mi povus facile alveni per traino sed eble preferos la aviadilon. La organizado de tia voyaggio ja estas complica el supra Austrio. Vi baldau excios la pluain detaloin. Pritiu evento de nia movado.